для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Розныя незлагадныя думкі засталіся ў апекі ад даклада намесніка наркома Рыскіна. Рыскін вельмі зграбны акуратны гімнасцёрцы, зграбныя ў руках, спакойна разумна растлумачыў, чаму неабходна чыстка дзяржаўнага апарату і чаму ёй дадзена такая ўвага рыскін адразу ж заявіў што дзяржаўны апарат у асноўным складаецца за данных справе сацыялістычнага будаўніцтва работнікаў услед за гэтым жа лёгкім тонам але сур'ёзна і дзелавіта сказаў ён што побач за данымі людзьмі працуюць і значныя кадры такіх якія шкодзяць сацыялістычнаму будаўніцтву Нарэшце мы маем энергічна вёў рыскін далей катэгорыю нешматлейкую паасобныя адзінкі у якіх бясспрэчна маецца прытупленне камуністычнай пільнасці людзей якія згубілі рэвалюцыённае чуццё такіх людзей якія не бачуць што робіцца вакол іх, не могуць ахапіць усіх гэтых складаных задач людзей якія паддаюцца ўплыву класава варожых нам сіл так казаў рыскін таксама ён заявіў што месцамі назіраецца агіднейшае скрыўленне класавай лініі а месцамі поўнае разлажэнне і ён стаў абурана крытыкаваць наркамзем уся дзейнасць якога ішла на развіццё кулацкіх гаспадарак насаджэння хутару супроць калектывізацыі. Строга судзіў рыскін фінансавыя органы за няправільную лінію пры абкладанні служыцелей рэлігійных культаў, недастатковую цвёрдасць пры спагнанні падаткаў з буйных прыватных гандляроў з прыватнага сектару сялян. Аказалася, што ў рэспубліцы, У мінску, гомелі, віцебску, магілёве, як і раней дзейнічаюць яшчэ нямала буйных гандляроў, якія ўсяляк выкручваюцца ад падаткаў ад фінансавага кантролю. Рыскін вінавацячы сказаў, што фінансавыя органы на дзяржаўны кааперацыйны сектар націскалі больш. Ён даводзіў гэта тым, што прыватны сектар мае большую суму нядоімкі. Рыскін вінаваціў, што выяўлена толькі каля двух працэнтаў кулацкіх гаспадарак. Багата выпадкаў, калі кулак залічваецца ў сераднякі. З усяго гэтага Рыскін ведаў, што класавая лінія часта не вытрымліваецца, з'ява недаравальная ва ўмовах нашага сацыялістычнага наступлення на варожыя элементы. Рыскін паказаў некалькі прыкладаў таго, хто быў вычышчаны і зняты з пасад. Тут былі і бюракраты, і растратчыкі, п'яніцы, жулікі, усё гэта былі людзі, якіх належала гнаць. Апейку не спадабалася адно, што плён нялёгкай гэтай працы мераўся на працэнты. Рыскін крыдакаваў пухавіцкі раён за тое, што там, на першай катэгорыі, бюракраты і вычысцілі ўсяго толькі полтора процента. Здаецца, казаў рыскін тут праца была зроблена няправільна, у бок недавыканання. Крытыкаваў дакладчык установу, у якой знялі толькі 4% супрацоўнікаў. Тады як у наркамземе вычышчана 9%. Нібы па чыстцы трэба ставіць сабе нейкі план выконваць яго, падумаў нязгодна апейка. Разумна зазначыў рыскін, што пры чысцы больш стараліся выяўляць былых людзей, хоць і гэта трэба, але мала давалі ўвагі людзям, якія нашкодзілі сваю дзейнасцю цяпер, злосным бюракратам, што не зважаюць на сваё пралетарскае паходжанне і партыйную прыналежнасць. У дакладзе рыскіна было багата талковага, і тым больш чутна вылазіла ў ім неразумнае. З прыкладаў розных памылак Рыскін асабліва вылучыў рашэнне, што прынялі ў гомелі ў Акфра. Рыскін чытаў яго гнеўна як недапусцімы факт. Прымаючы пад увагу спецыфічнай умовы работы у Акрфа, Рыскін трымаў лісток у руцэ, кідаў залк позіркі, нібы запрашаў далучыцца падзяліць яго абурэнне. Дык вось прымаючы пад увагу спецыфічныя умовы і ўлічваючы магчымасць паступлення негрунтоўных матэрыялаў, а таксама паклёпаў на глебе асабістых разлікаў, сход заклікае камісію па чыстцы апарату аднесціся да чысткі з асаблівай асцярогую. Хіба ж гэта ёсць лозунг для развіцця самакрытыкі з гневам казаў рыскі напусціўшы лісток. Гэта лозунг, каб садзейнічаць камісіям па чысцы ускрываць гэтыя недахопы. Гэта ёсць апартуністычны лозунг, які замазывае класавую сутнасць. Лозунг, які бясспрэчна з'яўляецца тормазам, які можна знесці на нет усю працу па чысцы савецкага апарату. Замест актыўнай дапамогі камісіям па чысцы яны хочуць заблытаць, не даць магчымасці ўскрыць усе недахопы свайго апарату. Так дакладваў рыскін. І тут апейка зноў згадаў галенчыка. І зноў вастры пачуў неспакой, які за час дакладу то адступаў, то знікаў, то зноў вяртаўся, шчымеў назольна. зольна. Як цяжка часам аказваецца, падумаў стоўлемлена апейка, зразумець зусім звычайныя рэчы. З дня на дзень у зале было ўсё больш пустых крэслаў. Нямала дэлегата ў час паседжання ўхадзілі ў вестыбюлі, гаманілі, курылі, і ўсё больш чулася стома. Найлепш адужвалі яе жанкі да апошняга дня з раніцы да позняга вечара, сядзілі яны ціхія, уважлівыя, зрэдку адно перашэптваючыся пра нешта. Увечары 26 лістапада былі прынята рэзалюцыі па ўсіх пытаннях і старшыня чарвякоў устаў за сталом, каб закончыць сесію. І ён сказаў, што заклік калектывізаваць Беларусь за 2-3 гады не фантазія канкрэтнае заданне. Яно вынікае з самога жыцця. І ён тут жа зазначыў, што вялікую памылкую будзе лічыць, што калектывізацыя лёгкая справа. Справа калектывізацыі з увагай згодна слухаў апейка Чавякова. Гэта справа перабудовы дзясяткаў і соцень тысяч сялянскіх гаспадарак. Гэта справа перавыхавання дзясяткаў і соцень тысяч, нават мільёнаў нашага сялянства. Гэта вельмі цяжкая справа. Чавякоў папрасіў адносіцца да гэтай справы як да цяжкай, важнай, вельмі сур'ёзна. Разумна перасцерагаў ён, што бюрократычна-фармальнымі адносінамі можна толькі сарваць калектывізацыю. Трэба, каб кожнае пытанне раю чарвякоў было прапрацавана, каб яно было зразумелае для працоўных сялян, для мужчын і жанчын. Трэба разумна трубарваўся ён, каб калектывізацыя з перша жа дзён станавілася на моцны і здаровы грунт. Перад намі можа паўстаць пытанне загаварыў чарвякоў помаўчаўшы момант ці дапусціма насільственная калектывізацыя апейка зацікавіўся зразумелая рэч што ў аснове калектывізацыя павінна праводзіцца на падставах добраахвотнага свядомага жадання самога працоўнага сялянства Аднак могуць быць выпадкі, калі не толькі магчыма, але і трэба падштурхнуць паасобных гаспадароў уваходзіць у калгасныя аб'яднанні мы не можемм дапусціць усё цвярдзеў голас чарвякова каб паасобныя гаспадаркі ці з прычынай несвядомасці гаспадароў ці з прычыны шкодных уплываў з боку варожых савецкай уладзе элементаў разбурвалі наше імкненні перабадаваць сельскую гаспадарку на сацыялістычных паставах большасць можа прымусіць меншасць пакарыцца увайсці ў калектыў і падпарадкавацца на калектыўнаму парадку працы, а таксама жыцця. Калі б мы ставілі пытанне інакш, што гэта мы ставілі б усю справу пабудовы сацыялізма і на данным этапе ўсю справу сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі у залежнасць ад адсталых несвядомых элементаў нашай вёскі. Ён яшчэ раз паўтарыў пад канец размовы, што трэба не толькі не стрымліваць тэмпы, якія былі дасюль, а яшчэ больш узмацняць іх. Беларусь па калектывізацыі павінна ісці ў першых радах, заявіў чарвякоў перад тым, як аб'явіць, што сесія закончыла работу. вечар вярнуўшыся з развітальнай вячэры апейка стаяў трохі каля акна перад ім была цьмяна асветленая плошча з голымі дрэвамі у акно біўся моцны вецер з даху капала апейка чуў дзіўную стому здалося даўно даўно ў мінску з радасцю яму думалася пра дарогу дадому на плошчы жаўцела кругамі некалькі ліхтароў некалькі агнёў свяцілася наводдалю пройме між дамоў Гледзячы на іх, апейка падумаў раптам узрушана, колькі іх агнёў, не такіх, а злучыны з газы, з пацаламяных стрэх на поўнач, на поўдзень, на ўсход, і ў кожнай хаце роздум, недавер'е, вера, надзея і адчай. Вялікі неабсяжны прастор Да Масквы, за Маскву, за Урал, за Сібір, у роздуме, у надзеі, у трывозе у вялікім клопаце, небывалым паходзе. І ён убачыў нібы нанова Юравічы, сваю вёску, свой раён, Гэта ж адна дробная кропелька ў акіяне. Кропелька, але якой дарагой яна здавалася. І ў кроплі свой свет і свая надзея. Няхай трывога. Няхай пакута, боль, але наперадзе добрае, добрае жыццё. Пакуты для добрага непаганыя пакуты, усё ўрэшце прыйдзе к добраму, гэта галоўнае. Так думаў апейка. Раніцай перад ад'ездам апейка зноў зайшоў да Алеся. Сядзеў нядоўга не было калі. Але сядзеўся, разам ішлі яны па крывых, мокрых, пачарнелых завулках, коўзаліся на слізкіх сцежках. Сонце значылася няяркае, жаўтліва цьмянае, затуленае смутную смугою. Усё неба было нейкім вільготным, туманным і шэрам. Алесь маўчаў, ступаў панура. Усё ў яго жыцці было як і раней няясным. Жыццё ёсць жыццё, сказаў апейка. Усялякае можа быць. Гэта высветліцца скора, я ўпэўнены, але і потым спакою не будзе. Усякага пабачыш і бяду не адну пэўне. І радасці будзе і бяды, такая штука жыццё. Так вось, апейка прыпыніўся як таварышу глянуў у вочы алесю што не будзе потым табе ніколі не падай духам усякую справу робяць жывыя людзі а ў нас ёсць і разумныя і дурні і нягоднікі ёсць заўсёды былі і ў нас ёсць як не шкода але ёсць народ ёсць партыя а У іх наша сіла, з імі мы чагосьці варты. Яны разбяруцца ва ўсім па праўдзе. Не сягоння, дык заўтра разбяруцца, трэба верыць. І яшчэ. Апейка ўзяла іншая думка, і ён задумаўся, як сказаць лепш. Трэба жыць так з такім настроем, што мы жывём у вялікі час. Цяжкі, няроўны, але вялікі час. На вакзале перад трэцім званком апейка напомніў алесю: « Я табе брат не проста так сказаў помні, крута будзе, прыязджай, уладзім, ці настаўнікам ці яшчэ кім. Пабачу, думаў алесь пра нешта сваё. І апейка, нібы перадаючы сілу, моцна сціснуў алесеву руку не адразу адпусціў. Ужо з акна вагона, калі поезд крануўся, алесь пачаў адплываць, штосьці пацягнула да яго і заныла ўсярэдзіне, нядобрае, неспакойнае, трывожнае. людзі колы прыціхаючы адно на станцыях ды паўстанках. Тады грукаць змянялі тупатымі тусня за вокнамі ў праходзе, у вагон пачынала цягнуць холадам. Тупатымі тусня ўціхалі неўзабаве зноў перамаўляліся адно колы, і пад іх гонкую гаворку ішлі ішлі ў памяці знаёмыя незнаёмыя твары, нанава чуліся галасы, гоман, Ён бы нібы ўзноў у клубе імя Карла Маркса у нядаўнім жывым хваляванні. Як і там, і ў клубе ў гасцінічным нумары, Разам былі і мяняліся і радасць, і клопат і неспакой. Цешыла ўздымала неяк асабліва чутнае. Пачынаецца па-сапраўднаму шырыня прастору, які бачыўся ў вачавіткі па ўсёй сваёй агромністасці і нязвыклай многалюднасці. Цвярозы практычны розум апейкі, што меў звычку перабіраць усё, высвятляць сам, адзначыў за мінулыя дні не адзін факт таго, што рабілася прадумана і сур'ёзна. І розум гэта нямала запомніў і такога, што варта было пераняць, скарыстаць. Помнічы, што дарога няпростая і будзе нялёгка на гэтай дарозе, апейка цяпер чуў сябе як бы мацней перад тым, што трэба было зрабіць. Разам з тым ён нібы больш рэальна бліжэй чуў той свет тую новую вёску, для якой жыў увесь час. Ад гэтага больш брала яго нецярплівае, хутчэй бы наблізіць, зрабіць. Але між усяго гэтага, чым больш перабіраў у думках чутае на сесіі, даклады, выстумленні, размовы, тым больш у тое, што цешала, унізвалася клопатнае і сумнае. Не адстувала адчуванне. Сур'ёзная размова заменена багата ў чым святочнай. Гэта, канешне, па-свойму прыгожа, прыемна, гэта таксама падымае людзей, але, зусім не да работы, не для цярплівай і цяжкай работы. Гэта мала мабілізуе людзей на сур'ёзную партыю працу, якая так патрэбна для найвялікшага наступлення. Апейка бачыў, што к тым турботным фактам, якія пяклі і трывожылі многіх прамоўцаў за круговых цэнтрах і вёсак, мала хто па-сапраўднаму прыслухоўваўся. Над усім было адно тэмпы, хуткасць, любым спосабам хутчэй, раней за іншых. Клопат пра гэта быў такі вялікі, што не хацелі чуць трывожных разваг, лічыцца з навакольным. І што горш яшчэ ўсялякую спробу агледзецца, разважыць, гатовы былі ўзняць як знак неўстойлівасці, як гнілы настрой. Зноў на памяць апеку прыходзіла тое, што было ў рэвазалюцыі аб калектывізацыі. І ён думаў, як небагата у параўнанні з пленумам было дзелавітасці, асабліва ў тых, хто кіраваў ёю. Проста цяжка было зразумець, як можна было абысці так многія важныя пункты, якія былі ў рэзалюцыі як можна было знізіць так асноўнае сур'ёзны аналіз становішча і задач, забыць фактычна папярэджанне пра недаацэнку цяжкасці калгаснага руху, пра небяспеку фармальна бюрократычнага падыходу. Зноў апейку ўспомніў у дзесяры, у дзесяцярыць тэмпы колы ўнізе здавалася выгрукавалі таксама у десятярыць у десятярыць і адчуў трывожная пейка што не ведае як гэта удасца зрабіць і не бачыў што будзе калі удасца зрабіць без аграномаў без тэхнікі патрэбных кадраў трывога была шырокая ведаў цяпер што іншыя не лепш гатовы падумаў, як гэты заклік падзейнічае на башлыкова і на астатніх многіх раённых кіраўнікоў, якія яны ж вядомы і цяпер, чаго грэх таіць нярэдка дабіваюцца працэнтаў гразьбою ды прымусам. Нанава успомніў апейка, што казаў чарвякоў, ці можна дапусціць насільственную калектывізацыю і неспакой падужаў, А як гэта можна? падахвоціць некаторых насільна. Темпы, тэмпы. Хіба ён не разумее, што таптацца нельга, А хіба ён не разумее, што становішча патрабуе, трэба тэмпы. Але хіба што я трэба забываць, якая гэта няпростая складаная справа калгасы, і як важна зрабіць яе сур'ёзна, добра, сумленна, вялікую складаную справу скалечыць лёгка, загубіць і людзей зняверыць. Як жа не лічыцца таварыш рачыцкі з тым, ці ёсць змога, каб зрабіць з такім размахам, з такім тэмпам зрабіць добра і надзейна не похапкам зрабіць, а толкам. Гэта ж да ўсяго не гадавая якая-небудзь кампанія. Чаго ж вы так лёгка гатовы перакрыць тэмпы, якія зацвердзіў цэнтральны камітэт партыі. Няўжо я праўда не разумею чагосьці, як мне паказваў башлыкоў, падумаў апейка. Няўжо во мне ўсё гэта праўда сялянская хісткасць, мужыцкая жаласлівасць. Правы ўхіл у прыхаванай развагамі форме. Ухіл не ўхіл, а прышыць могуць. Прышыць, зрабіць вывады і Чаго там могуць зрабіць, рабілі ж ужо. Робяць такія як галенчыкі, падумаў апейка. Пагрознаму успомнілася тое, што жорстка абвясціў у першы вечар, здавалася добры разважны чарвякоў, жыццё бязлітасна адкіне ўсіх, хто не зможа ісці нага у нагу. Нібы папярэджанне сабе чуў апейка. Намаганнем волі ён разарваў навалач думак і стаў думаць пра жонку, дзяцей, а як яны там, засумавалі па ім здаецца, а ён па хаце сваёй, па іх месяц здаецца не бачыліся. Дадому, дадому чулася грукалі пад вагонам колы. хто хоча выбавіцца з бяды, хапаецца за саломіну. Шукаючы збавення, Ганка, думаю, ухапілася замужна сказаць незнаёмую дзяўчыну. Усё ж была нейкая надзея на яе, можа параіць, куды пайсці да каго падацца. У яе ж у Юрвічах і ў мазыры знаёмых поўне багата, Ганна ведала, што яна робіць настаўніцай у глінішчах. Раз выпадкам сутыкнуліся тварам у твар у алешніцкай краме. Паразка аж бровы падняла здзіўлена, узрадавалася, пазнала Ганну з аднаго позірку. Але Ганна вочы тады адвяла ў бок, не падала і знаку, што помніць, знарок схавалася ў натоўпе. Чаму так абышлася з ёю тады? Не сказала б і потым – мо таму, што ўсё ж вельмі неспадзявана выйшла, мо таму, што казаць не было чаго добрага. Але як бы там ні было, Ганна цяпер ад душы пашкадавала аб сваёй няветлівасці. Думкі цяпер ні раз і ні два ішлі да паразкі. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук